Alloh bu yerda aytyaptiki, taqvo qilgan kishilar ulardan balatda qiyomat kunida deyapti. Innal muttaqina fi jannatin va uyun. Taqvolik kishilar bitta jannatda emas, jannatin ko'p jannatlarda, bo'lib bog'larda, bo'lib ham oxiratda uyunin chashmalarda bo'yinida. Akhizina ma atahum robbuhum Rabbilari bergan narsani ushlashgan holatda. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Buni sababi ular dunyoda ular muhsin, ya'ni Allohni ko'rib turgandek hayotlarida Allohga ibodat qilib Innal muttaqina fi maqomin amin. Tashvish, qo'rquv, va gussa bo'lib turgan vaqtda muttaqillar xotirjam joyda qiyomat kuni. Innal muttaqina fi jannatin va nahar. Bog'lar va anhorlar bo'yida. lil muttaqina mafazan va hadaiqa va a'naba. Muttaqillarga mafoz ya'ni najot o'rni. Ular juda xotirjam o'rinda, keng xotirjam o'rinlarda va hadika bu atrofi ihota qilingan bog'larda ularga hozirlab qo'yilgan va hamda uzumlar, uzum bog'lari hozirlab qo'yilgan. Innal muttaqina fi uyun. Allohdan qo'rqgan kishilar soyalar va chashmalar bo'yida.